ciu nigre au verde. Ciam al proximigas la monato novembro, en multae landoi, la homoi comenzas prepari sin por la tir nomata nigra vendredo. En la dato responda al la usona Tago au grazzo Tago, uno la plei grave feriei tagoi en usono, o casas granda ofertado de varoi e favora impresoi amasso e da fervora e acetemulo invada s vendejo in se ne cesse per intercubutumato por capti objecten delonge desiderata in adevenote tio traditsia amassa commersado nella stastute clara ogni dire gi comensigis en la decnaua iarcento, sed nur mese de la dudeca iarcento gi populara in multae landoi. Ciu temas pri vere besonatai varoi? La intenso estas varmigi la comerzon antau la cristnasco, cae movi la economion, sed ciu vere tiu accettado estas necessa Nun tempe multe faculoi contestas tion amassan consumadon de comerzajoi. Gi eble stimulas ne necessen aferoin, cae creas la productadon de grandega quanto da rubajoi. Multe homoi seque el spesa sian monon pro e de obiectoi, cioin ili vere eble ne besonas. Acceptado farigias do histeria sen pensa impulso, serce de arte farita avantaggio. Fine, multe homoi alprenas genain schuldoin. De quelca iaroi, ecestas movado verda vendredo, contraue alla nigra vendredo. En la nova movado, oni discutas pri la constia equilibra consumado de varoi, considere al sano de nia tuta planedo. Di volas memorigi la homaron che ne existas por ni planedo bo. Ancao di atingis iam in landoin, sed devenis de uno sola, Canado. Tie existis iam dato en la comerzo, quion oni al nomis monda tago sen acetoi, jam en la jaroi post 1990. Tiu dato celis instigi la homoin repensi, ciu mi effective besonas aceti tion obiecton? Oni volis seriose consideri la estontezon de nia mondo. La adeptoi de la verda vendredo emas memorigi che rubajoi besonas locon cae tempon por mal integricio. Resultas acumuligio de milionoi datunoi da vestajoi cae aliei productajoi en sanitarei amasoi kiwi mal purigas lateron. Anstataue, oni proponas consumadon de productoi dauri povai, naturai, cae ecologie reuseblai. Non, ni devas electi, ciu nigre, ciu verde,